Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Purwanto, Jalan Blora nomor 179, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dengan judul Misteri Alas Gondang Wonorjo Cepu. kejadian iki alami tahun 1998 nalika kuwi aku isih bujang saben prei kerja aku lan kanca-kanca kulino mancing utawa bedil manuk kanggo ngisi wektu malem Jumat aku nyiapno alat kanggo nyuluh bedil lan lampu senter jam songo bengi aku wawan lan sigit banjur budal nyuluh bengiku adem banget bulan ketutup mendung lintang mung ketok siji loro sak tekaning pinggir alas ora nyono udan grimis aku wawan lan sigit banjur cepet-cepet ing ngisor cungkup kuburan Soko kekaduan aku krungu suara asu saut-sautan. bengi ku hawane tintrim banget ora kaya dina-dina biasa grimis ora suwe terus terang nanging Uh, <laughs> swara gludug isih mlegar ana ing dhuwur aku wawan lan sigit banjur nekat mlebu alas mlaku ngulon tumuju ana ing alas gondang alase ketel lan jatine isih akeh amarga mbiyen alas iku durung tau dijarah lan wit-witan isih akeh grumbul-grumbul isih ketel wit-wit mau sing gedene sak pupu banjur tak suloi utawa tak senteri saben wit-witan tak suloi lan tak lewati nanging ora ana manuk babar pisan aku karo kanca-kanca banjur mlaku meneh swara kirik terus juguk mbuh kirik e sapa iku aku ora ngerti ora nyono sikilku diglubeti ula cilik Naliko tak sentri jebule ula iku ula weling sing gedhinge mung sak driji arep wae tak cuti ula weling iku jebule wis dipetil sigit Sigit ngomong kurang ajar ulo iku gedene sak driji wae kok ngadang kala ing tengah dalan untung wae no kue nganggu sepatu but yen kue orang nganggu bisa-bisa dicatek sikilmu aku banjur ngomong wah kue kue ngawur git jari mbah ulo weling iku ora oleh dipateni kait deloen ulo mati banjur aku melaku meneh lak Mergi wae ing isore wit ploso, aku krungu krimping-krimping saka kidul. Kaya-kaya iku swara krimpinge jaran. Wawan lan Sigit uga krungu swara iku. Yen tak pikir-pikir aneh, amarga ing alas kene ora ana dalan. lewati dokar. Aku banjur takon. Kae swara jaran opo demit? Jawabe sigit, iya eno. Aku juga gumun iki, menawa wae kae iku swara jaran daden-daden menawa. Wawan banjur ngomong. Wis wis, ora usah ngomong wae. Lah ojo padha mayu. Luwe apik kene lho, delik ning kene wae yen ora kliru suwi mau suwane meri. Suara krimbing-krimbing iku saya suwi tambah saya cedhak. Awakku merinding kabeh lan redeg. Aku rawani ndelok nalika swara iku wis ngliwati panggonanku. rada ayem banjur takon Wawan, "Wan, mriku apa to?" Jawabe Wawan, "Jare wong sing tuwa-tuwa biyen kuwi, wujude mri awak lan sikile wujud jaran, nanging gululan sirahe wujud wong wadon ayu sing rambut dawa sigit banjur ngomong wes wes manuk babar pisan padahal aku krungu swara manuk gagak aku gumun lan batin ing jero ati dina apa to iki apa iki sing jenenge dina taliwangke amarga biasane golek manuk wis entuk akeh lan ora mung manuk wae sing sepi ayam malas ora ana klampis aku rada seneng amarga ing dhuwure wit klampis ana manuk dara putih karo bisik-bisik sigit banjur kecil manuk iku saknalika iku manuk dara putih iku ceblok ana ing grumbulan aku lan wawan banjur goleki dara iku thank you Doro putih iku tak golek wawan ora ketemu. Sing ana mung tipak getih sing pating tercecer. Aneh meneh, aku krungu swara wong wadon nangis. <laughs> bareng tak rungokake swara iku wis ilang. Wawan banjur takon, "No, apa kowe krungu swara wong nangis mau no?" Aku ran jawab, "Amung mantuk-mantuk wae." Amarga awakku rasane merinding, sigit banjur mbrok karo ngomong, "Woi, ketemu apa durung?" Manuk doro putih kui Wawan karu aku banjur moro marani sigit karu ngomong Doro putih kui lang tak goleki ra ketemu git. Aku karo liyane banjur mlaku meneh. Sak tekaning pinggir kalenan wong telu krungu swara wedhus. Sigit banjur ngomong, Wah, wah, yo iki sing tak goleki no. Iku mau mesti weduse wong angon sing ilang wi. Ora entuk manuk wis, ora apa-apa. Nanging yen entuk wedhus mengko di sate wae. Senter banjur tak sulowake. Rono rene nanging wedhus iku ora ana. Mung krungu suarane wae. Mbuh sing marai sapa? Sigit banjur jengking madhep mburi lan delok swara wedhus iku lewat selangkangane sikil. Kaya wong wedi Sigit banjur mlayu nyedak aku. karo wawan iki ono ora wedhus tapi demit Banjur aku takon, "Git, nang endi panggonane?" Sigit banjur ngomong, "No, demite ono ing sak kidule wit Naliko senter tak sulohake ana ing sakiduli wit sono, aku kaget amergodhog senter iki langsung pedhot. Saknalika peteng dedet ora bisa ndelok apa-apa. Swara asu bau kaya saut-sautan, swara wedhus iku uga isih brak-brok. Awakku mrinding kabeh, rasane wis ora kaya duwe ati. Eling donga sing diwarahke Mbah Nangkae. Bismillahirrahmanirrahim Kuluhusung sang raja imanku Kudungku malaikat Jibril Tekenku Nabi Muhammad La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Karu wedi Lan redek suara-suara iku isih Ono railang Wawan ugo moco Dungu ayat kursi Suara wedus iku saya suwe saya aduh Wawan banjur ngomong Yen ora kleru Suara iku mau Suara ni Sigit banjur ngomong. Wis-wis, apes tenan awake dhewe iki dina iki kapok aku. Sepisan iki wae aku diweruhi dedemitan sing kaya ngono iku, awake wedhus, sirahe menungso, rambute gimbal, matane mendelik, rupane abang, kupinge dawa, nglewer, kiwa tengen. Wah, gilani. banjur ngomong bener jare wong sing tuwa wujud mlelek ya kaya ngono iku saiki piye wan diteruske maneh apa mulih untung ae aku nggawa dop serep sakwise dop tak ganti aku wawan lan sigit banjur nyeruske nyuluh tapi sigit dheweke ora wani mlaku ning mburi nalika tekan ning sore wit klampis senter tak suluhake ing dhuwur banget sak naliko sirahku jebobok gede jantungku rasane mandek sikilku ngeder wel-welan amargo ngerti sirah sumlinde ing pangewit klampis klebatan aku isih eling rupane sing wujude sirah iku kaya bar raine matane loro mendelik sing sijine arep metu rupane abang bathuke ana sungulincip rambute gimbal kupinge kaya kuping asu janggute dawa lincip mengisor lambene kaya ana siunge senter banjur tak baleni lan tak suloh kepang sing ana kono mau nanging sirah sing sumlende ana kono mau wis ora ana Nanging aku rakon dawawanan sigit yen aku bubar diwruhi wewujutan ngono iku. Aku banjur ngomong sak kendel-kendele wong ora ketang wong telu isih wedi yen weruh kowe. Sigit banjur takon, "Ana apa no? No, ana apa?" "Ora ana apa-apa. Wis ayo, awake dhewe nerusne nyuluh." Sak pinggiring sawah gondang sisih wetan aku karo kanca-kanca arep mlaku nerata sawah turut galeng tumuju ana wit juar juar sing akeh ing sakidule sawah gondang lagi wae melangkah wawan banjur nyebut astagfirullahaladzim jebole soko kekaduan ana geni sing gedene sak kendi mabur nyebrang ngliwati sawah Soko arah gendang pelem nyeblok ana ing wit asem sak tengah-tengah wit-wit juar sing arep tak parani aku wawan lan sigit podo ngerti geni sing mabur saka wit pelem nredeg ogel ra karo campur krungu swara gagak asu marai gawe merinding awakku kaya kaya abot awakku tak obahake wawan banjur ngomong Kowe ngerti geni sing mabur mau gak? Apa iku sing diarani Banaspati yono? Aku karo Sigit ora jawab. Mbuh, iku Banaspati utawa Lampor. Aku ora ngerti. Pancen bener ceritane wong-wong yen pelem gedhe sing ana ing tengah sawah. mawang gundang iku pancen gawat kaliwat-liwat lan nyatake jari ana sing kondo ora mung banaspati wae sing ana ing kono jari ana gendruwo sing jahil ana meneh wujute sing kaya wiwit gombel ana sing crita uga diwuri wedon sing wujud pocongan sing dhuwure ngluwiwit-witan aku temenggengen sakwise ngerti geni sing gedene sak kendi mau amarga ing tengah wit juar geni ku sih murup murup aku banjur ngomong wis wis ayo balik wae ora entuk ayam malas lan manuk ora popo sing penting awake dhewe slamet wawan Sigit lan Sigit ora ngomong apa-apa. Bedhele Sigit banjur dicangklongake ing geger karo mlaku mulih. Aku isih nyului wit-witan sing tak lewati. Wawan isih nyekel bedil netutake ing buriku. Sak tekane ngisore wit kawis, aku ngerti dara putih menclok ing pange wit kawis. Nanging sikil sijine ora bisa dinggo mlangkring amarga jibrat getih aku banjur ngomong kae kaya doro putih sing dibedil sigit mau jebule sing urip wawan banjur ngincer doro putih iku nalika dibedil jebule meleset ora kena sigit banjur ngomong wan wan dil ngono wae ora godak mikir yen ora aku sing bedil ora kena doro putih iku nalika sigit njupuk bedil sing dicangklongake geger ora pati suwe krungu swara putih sing tak suluwi nganggo senter jebule isih melangkring nanging sigit sambat waduh waduh aduh no sikil kepuanes no nalika sikile tak sentri jebule sikile sikit jibrat getih kena bedile dhewe sak nalika iku aku karo langsung nulungi sikit sing sambat loro sabuk cangklongan bedil nalika tak pedot tak nggo naleni sikile sikit sing kena bedil mergo getih terus mili ora gelem mandeg banjur sikit tak bopong karo wawan moro ing pinggir dalan metu saka alas gondang sak tenganing pinggir dalan bedil senter banjur tak kon gawa mulih wawan lan wawan tak kongkon jupuk motor. Aku banjur takon Sigit. Piye to, Git? Kowe kok bisa kebedil dhewe? Jawab Sigit karo sambat. Aduh aduh, mbono nalika bedil tak cangklong plurune isih ana ing jero. Aku uga lali bedile ora tak kunci. Nalika aku bedil arep tak jupuk ora ngerti sing tak cekel keliru platuke bedil. Ora pati suwe wawan banjur teko nggawa motor. Sigit banjur tak gambyong numpak motor. Moro ing rumah sakit jam setengah siji bengi aku teko UGD nanging sigit ora bisa dioperasi jari dokter sigit kon poso disik lagi sesuk sigit bisa dioperasi sikile njupuk peluru saka jero sikile iki kedadian sing nyoto sing tak alami karo sigit lan wawan nalika nyuluh ana ing alas gondang daerah Wonorejo Cepu pengalaman iki tak critake kanggo pendengar sajian malam Jumat Soko aku Ahmad Sugiono Cepu bersama íntima. Oh.